kata kok op, Pak Wanto lho. Berarti niki nate tempuk mo kali Siti. Lha kowe kok ngomong kok tempat tempuk iku iki aja miso to. Sinjing tem. Kowe iso mboten miso lho. Kowe iso ngomong tempuk. Miso lho kowe jenenge. Kowe koclok kowe. Lah tempuk iki apa? Gedhi. Lah nek cilik. Piye kuntel iki gedhi aku. Nah kok kuwi piye to dah? Aku takon pengen roh lho. Ya roh aku iki roh. Lah tempuk iki apa? Gedhi tempuk. Tempuk? Gedhi. Lah nek cilik? Piye to aku dadi geting aku? Lah niki pripun? Ya lak cilik yo. Adike tempuk. Ah, saut losor kepalan del. Ora gara-gara kaken ngombe kopi bubuk ngono. Nggih, Bos. Untate gor neng galek ora perlu ngombe kuwi lho. Lah tulung agung masuk no kopi bubuk. Lho kok iso? Lho tulung agung kopi bubuk regane 450, Bos. Eh, patang atau seket? Patang atau seket. Kok larang itu lho? Loh, lelak kopi ini mau lima ngewu bubu, eh lho, sudah itu larang. Hey. Berarti awakmu ya pengalaman ngono. Bubuk karo adike tempuk mau lho, kok emang. Eh. Hey. Eh. Lah iya jenenge Riantu. Ngawur e bocah iki koyo. Nggih nggih nggih nggih nggih. Oh, dadi kopi wae 450. 450. Nek kopine 5000, Bos. e. Kowe iki jeneng ngawur ku oh, kopi bubuk dadak istilah. Lah piye ngancen ya nek ngono kuwi. Ayo ngomong tempukne kowe. Ben diwaca kundet. Kundet ki cah pondokan. Nyak. Ngalia. Cah sak meter kotor. Sikut kowe ngomong tempukne tak sikut Cil, set kowe nate mondok. Alhamdulillah ki namung selangkung tahun. Umurmu selikur eh, rek. mondok selawe tahun utang petang tahun kowe le. Kowe wong koclok apa piye? Lah kowe karo aku cuek sapa? Lho, awamu karo aku lu tuwek aku, Dil. Lah kok iso? Lho aku kelahiran 75 lho. 75 mbok engklesne aku 85, Tet. Lho ya akeh 75. Goblok 85 karo 75 akeh ndi? Lho. Lah nggih 85, Bro. Lho, tapi lahirnya bapakmu aku kan jagong. Loh, iya. lahir bapakmu ki aku jagong. Kok iso lahire bapakku kowe jagong lho? Ya tuwek bapakku karo kowe kok iso ngawur Oh, Berarti aku karo bapakmu? Ya tuwek bapak. Oh, berarti aku ra sido jagong. Lah kowe mencela-mencela iki to. Pondok koclok ya mencelam mencela Kiai ndi lho kowe iki sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah isone assalamualaikum tok lho ya kancane pinter Bismillah alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah. Kul suwen. Amma Badu. Heeh, iya iya. Matur nembah nuwun dumateng Bapak Wanto kalian Ibu Siti Rukayatin hasyatipun pernikahan nggih menika Mas Atang kalian Mbak Ellen. Mas Ateng <laughs> lambemu ngono. Atang teng atang teng. namung saged ndongaaken mugia Bapak kagungan ajat wiwit dumugi akhir karis ing lur Allahumma. Amin amin. Tansah keparingan rezeki ingkang agung ingkang barokah ingkang halal. kenging kang kisah ibadah ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Google enek ini. Iki iki iki iki, iki gogel, Google di anu diwaca iso. Iki pinter tenan apa ratu? Lah lah lah goblok ora karo aku lho menengo. lho. Ingkang dipun nikahaken Mugia dados keluarga sakinah, mawadah lan warahmah hmm. jodoh sak lami-laminya. Roh dat, kabeh dungane ngono kuwi kabeh wong-wong. Enek dalile ya. Eh, dalile apa? Dalile iki enek, Cil. Apa ya, Cil? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Wah, pedhot iso iki aku. Subhanalladzi khalaqal ajwaja mimma tunbitul ardu wa min anfusikum wa mimma la ya'lamun paling gak roh artine paling paling <laughs> iki menengo lambe iya iya sori artine ngeten iku kudu-kudu kula tawa apa seneng ono lek nanu lambe iku wis sembrono kuwi lah mang sama apa awakmu tok kuwi artine apa jajal wong dilahirne ning dunya makhluk yang ada di dunia kuwi kudu iso berpasang-pasangan cil contone contone masuk awan enek bengi enek bengi enek lanang enek wedok enek wedok tumbuh-tumbuhan ora berpasangan ora iso duwe anak kewan ya kudu iso berpasangan contone lho contone sapi menungso karo kire kudu berpasangan iya iya iya nggih nek lanang ki urung rabi rabi iku jenenge joko joko lak wedok urung rabi kuwi jenenge perawan perawan lak banci koper koper piye to maksudmu ki Koper piye Koper. Lah kok iso banci koper? Rene perawan, rene Joko. Joko perawan koper. Oh iya iya iya. Dadi kene nul nul nul kuwi dadi ya pam pam pam pam. pam. Lah tapi nul <laughs> saya lho bos. Oh ning kene kok eh ning kene iki pondok iso arat-arat dadat. Kuwi ngawur mangsa mula aku wong. Lah contone Bapak Wanto saiki iki lho. Nyapa? Lah iki sepancene nek dalile wa ma arsalnaka ilah rahmatan lil alamin. Tegese apa, Pak? Loh, Bapak Wanto duwene kebahagiaan bengi karo sing gawe urip karo Gusti Allah iso berbagi bagi seluruh alam, nglumpukne watu kanggo mbayar awake dhewe. Oh iya, gawe ngepruk ndasmu ya. Memang samu. Iya bener, tapi non sewu, Bos. Lah jenenge ilmu ki ra usah dipamer-pamerne. Menurut kula ngoten lho, aku wong. Lah aku apa ki? Kowe ya tau mondok to. Kowe kowe ngaku lan niku korek jos niku kowe korek. Hey, kira ae. Kira ae juara satu lho kula teng Banyuwangi. Mosok to. Lah iki dinyatakne apa pinggir ora penak lah ngomong ngene iki jane. <laughs> Gak nutut kowe iki. Ngapunten lho mo, ngapunten. Sakniki dinyatakne mo. Cil, aku tak takok. Iki nek perkara bab ilmu agama kadoan ya, Le. Lah lah, bos, aku juara siji lho, bos, aku iki, bos. korek ya? korek korek Ya ampun, sak durunge pengajian ngisi-ngisi mesti aku. Korik lho, Cil. <clears throat> Nggih sebentar ya, Bos nggih. mejo enek ulane. Jo gelo mek carane, Dik. Neh, lungguh wong iso ngatek lho maca ngonoan iki dune lungguh ngene iki. Lungguhmu. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sih <clears throat> <coughs> wonge halus wis ora iso sik to tak bacok cengelmu tenan kowe malah kok eh. iya Bismillah piye kok suwi men tak sadaqallahul adzim ya bah oh god iki kocelok ya bah oh bismillah sadaqallah iki lho lho ayatmu bocah gendeng kowe iki bismillah ki ayat sing paling tuwek Lho masamu abis milih rakyat apa piye masamu? Ora enek umume wong kirok iki lho kaya ngono kuwi, Cil. Lah terus umume piye? Sing akeh. Sing akeh. Sesuk tak tambahi. iki sik belajar kok celo kuwi kirok jam opo ngono. Dadi kuwi bener percil jan nek Quran diperos pateka Fatihah, Fatihah diperos dadine bismillah. Lah leung bahasa ngerti lho. Pak Suni wong api antet. Lah terus kuwi utang sak wayah-wayah enek dhuwit ning ngono. Mosok, Cil. Tanggapan dengan enek Kalimantan kena satu seket tak oh bersoyo iya tuh bawa BPKB kok bisa gue BPKB tapi sesok ah, ah, nyapa eh, nyapa ini kayak Dewi aja sesok-sesok lah nampak pesawat ojo karo Pak Sun gue di ngenani lungguhmu neng timburi apa neng ngarepe lungguri nih aku andingi ketoro dalang kundang gaya sabuk pesawat gak iso lho deh gue aja ngisin-ngisin nih tapi Pak Sun dono wewek orang kaya awakmu Pak Sun lho, Romo Sun Gondrong iki dono weweh karo anak buahe karo tangga tanggan. Apa awakmu sugih percil sugih ning ora tau ikhlas? Oclok oh, iki jane kowe iki. Dono weweh ndi aku mung dikai permen relaksasi tok. ning pesawat aja neh ngono ki yo digede wae rasah omong karo kancane nyapa weruh toilete pesawat ora ro ning mburi apa ning ngarep ning mburi ta ning mburi lah kok mbuka ape ning nguyuh nuwun sewu lah kok pilote ape duyuwi ta iki omong sembrono digawe gawe hmm basun kok kaya gitu ning kabeh-kabeh kuwi lek sing penting kuwi ikhlas iya kabeh yo ikhlas mbok iki lho nuwun sewu kulo ndawel lho nek tak wehne sapa lho sing tak wehne mungkin wong sugih wong duk Dono wewe. Ikhlas. Eh, apa ikhlas? Loh, aku ikhlas. Nah, lah, lah, kalau belum tentu. Sel, lah kok iso? Loh, saya pengen roh lah. Nek pengen... Roh ikhlas? Aku ikhlas tenan. Teko no. Ndok. Pengen roh. Dadare. Nah, pitik jago. Pengen roh tarunge. Nah, pitik babon. Pengen roh telek. Kau ini ngomong apa tau kau jane ini. Ndok ayo oke. Okay. Saya ini paribasan nenek wong dumuk dumuk rono. Ngin. Jaluk beras gue persil. Lah lah. Wong wedok wong lanang. Wong wedok. Tuwek apa nom? Yo, nom. Nom. Langsung tak kei. Jaluke pira? Yo mbone sekilo. Lah tak kei rong ton. beras ning omah numpuk-numpuk bos. Ya piye ya? Dadi wong sugih ya sing ngene iki lho bos gak tenan. Iya Beras ya. Beras tak kei rong ton. Sore. Sore. dumu enek wong lanang. Ah, Arep nyelis sepeda motor nggo becek. Yoga kuwi biasa ra to duwe pedah yoga biasa. Tak kei tak kei pedah sitok sak BPKB ini tak perlu buat nih wis pokoknya aku ikhlas jalan ikhlas lahir oh, batin ini dumuk-dumuk wong lanang arep jaluk bojomu oh tak bacok cengele weh kocok ya weh jalan wong lanang jaluk bojo bojo si anget-anget dijaluk ngetarani berarti awakmu iki ora ikhlas. Lah awakmu apa ikhlas? Kowe apa ikhlas? Apa-apa sing tak lakoni ning donya iki kudu ikhlas. Umpama ne. Ayo, bojomu terak-terak. Aduh, oh. ngarepmu apa? Enek wong wedok hmm. njaluk beras. Lho, tak kei mbok kei raskin nek tetet. Lho, sementing lak ikhlas. Siti oh ikhlas. Mm -mm. Enek wong lanang dumuk-dumuk nyilih sepeda motor. Tak silihi. Umpama nek wong lanang dumuk-dumuk ning kono nyilih duit. Tak silih duit. Umpama wong lanang rononeh, terus nyilih bojomu. Lho, tak silih. Lho, koclok ya jane kowe iki. bojo lho usah iso disilihne. Monggo. Lho padahal kuwi sing nyilih sepeda mau lho. Sing ora apa-apa. Digone hotel Mas Yoga ora apa-apa, mbok ya digone ndi ora apa-apa. Lho kok iso ngono to, Lo Lho enek syarate. Syarate piye? Wong aku ora duwe bojo. Lho, oh alah jengkrek. Eh pegatan to. Ayo kita cari purel. Wet. Woi. Eh, purel, purel, purel, purel. Cari, cari, cari. Cari masuk, masuk, masuk. Ayo siji loro telu, Mbak Bilih. Niki sinten, Bos? Singkali kalih kula, Bos. Iya, Iso tembang Saged. Eneng tembang Banyuwangen. Oke. Okay. Petetan Siap. Bandrung Banyuwangen papak papat wedok siji ana oh, tengah. Wah, jenenge ngertos loh, Bos? Ngerti to. Oh, kui pilo, STKW. Jenenge piti piti piti pitikan Nggih. Iya. Petetan. Geng geng. geng Geng Ngerti gue. Sama sama rap. Eh, kuntet penjajah. Geng. Nggih. Tok tok tak Juket kan. kae Ison juga joget ada Jajal jajal. Jalan mer, kendang ana mer. Jajal juket jajal. Ada, Ayo. Dunia. Ya. Sarai. Oh anak joget wong setruk. Aku mbok idoni lho, tak lek lho. Ngawur, iki joget iki ngene lho Mas Net. Eh, <laughs> jangkrik. Iki lho delok lho. Eh, eh, wong edan. Lho tok tok tak tok tuh jangkrik lagi dikendangi aku. eh eh oh kendangnya kendang profesional. Iya, kendang yang berpotensi gue jalu oh Wah, berpotensi. Berilah berpotensi. Contohnya caranya njaluk piye? Mas, Mas Mary, kula nyuwun banyak Banyuwangen. Oh, iso. Yo! Heh, kono lho njaluk iya, iya, kono. Lali-lali aku lali. Mas Mary. Alon-alon alon-alon. Bocah galek. Nggih. Kula nyuwun kendangan Banyuwangi Mas Mary. Yo. Yo! Hei! iki khusus kendangan sing joget meteng iki kita. <laughs> Jalukmu kleru. Gak aku gak aku. Jaluk... tak aku tak nyanyi, tak nyanyi aku. Ah. Jalukmu Ya. Nggih, siap. Beloke barang. Ayo. Wah, iki sing gentir mambengi <laughs> Kayak roti dipangan. Pesawat kayak roti rawani mangan bayar piye? Ya, ya, ya yo wis dong to, kayak iyo yo. Pak. alah, eh eh. Setan, petetan yo Sira Mas ya. Eh, cakmet cakmet camet, <laughs> Ngawakmu poro. Oh, oh. Eh, nggih, Mas. Ulian Ando kabeh iso nggih, Mas. Saged sedanten, Bos. Kok Mbak Kori ben jumeneng iki ya piyayi saka Trenggalek. Oh, oh iki. Warane handal bocah iki. Sing oh pojok. Terus nyapa? Uh, masuk. Oh, masuk piye masuk masuk. Ya, wis ora paham, kowe ora paham iki antarané cah nom iki. Pedhlat e musuh ngene iki. Mas hati-hati sih. Nggih. Hati-hati lho ya. Tadi majeng mriki nuwun sewu cantik. Nggih nggih nggih nggih nggih nggih. asma sinten, Pak? Nuwun sewu. Kori ah. Oh ya kayak Sonda kaula. <laughs> Aku lele ya iso lho kira-kira ya. Heeh, wong belajar mu sonda Iki lho Mas, dalem aku pengen jaca ya. Siap siap ngerti lagu. Ngerti banget. Ngertos. Salah tompo ro. Lah lah jone salah tompo, salah kabeh iso aku. <laughs> Sama ning remeh nih sama ning. Sayang. Muyai segoro sama ning. Boten saged Rama. Niki khusus Banyuwangi, Bos. Iki aku takut. Oh, kula to. Eh. Lah jenengan taklet kula niku wis pedhot kabeh. Nene, coba satu nada. Tidak no. Tak tidak nih kemampu aku nih Romo. Lo ya orang nih wes salah ngisi ngisin nih Romo nih. Nyapa tuh sama lagi kak. Nyonton eh, ya. Nyonton orang genau nyonton. Jenan nyon sayang dua apa sayang tiga? Sayang dua. Sayang dua. Abot rasane nandang kangen aku. Waduh abote lho rumah saku ngapain. coba rungokno. Oh iya. Ya, eh, ya. ya, ya. kale kale kale wis kowe iki ra nutut, kowe ra nutut, kowe nutut. Ya oke. Sorry bro, sorry bro, oke. Coba rungokno. Eh, sing petit dhuwur apa? E? Lampu. Sing petit nawi apa ya? Oke, bos aku anu tumbi. Ho. Meledas lah aku tumbi. Lah duduk kuwi siji. Endi? Siji. Enggak apa Hah? muskurane ta muskurane pedhot suarane wong kurang kurang kurang dhuwur heh kurang dhuwur wis dhuwur kurang lho kirang kurang kurang lho lirik ta muskurane lah lah lah kurang kurang kurang sithik anu setengah setengah setengah setengah piye to kowe iki piye to kok dhuwurne piye to jane kurang kurang kurang satu naik satu naik satu mas korek nah ya pas ini Cik, pas yang mulu suaranya kacar apa dua tera ya, eh kembali ke awal kembali ke awal kalau mas tembang kan itu apa tembang apa sayang dua oh, sayang dua iya coba rungok ha Mas. Apik kuwi nadane dhuwur, Mas. Oh iya, oke okay. dhuwur no sembarang tak tutne dalang iki terus. Jo, hei hei, nadamu berapa? Antara keyboard dan bass harus pas. Jaluk. Senen ana, Mas. Lang keyboard neng W, bass neng C dadine WC kowe mang. Jaluk, jaluk nada. Goblok. apik ngene kan apik sih cengoh cah cah cengoh jiku amu lho blok goblok kibot kuwi lho celok kocelok wah tok dadi kibote A sitok C C lah ya A C awakmu ki teko W kono ya W aja W ning C ngono lho beh beh beh hey, eh, nek gak iso nek C terus ning D apa C D koyo emang cer cer cer, cer. Coba rungokno Mbak Kori, salah tompo sakit? Salah tompo? Kulo pareng milih lagu. Uh, salah tompo sakit? Boten sakit. Uh, ah, es, awakmu milih lagu apa? Banyuwangi sing nggih gamelan utawa nggih campur sari gamelan? Oke. Oh, oke, oke. Okay. Ayo, gerajakan Banyuwangi siap. Iya. Yes. Gerajakan Banyuwangi nggih. Oh, siap niki. Wo niki Cengkok enak. Kendangan ya. Nggih nggih nggih. Pun ngertos niki, Bos. Iya ya. Pun pun jenengan debok mawon, Bos. Cil. Leh. Lati. Lah aku iki gara lho, Leh. Nggih nggih nggih nggih. Nggih nge, Rama. Bah, dilentet, dilentet gawanane karet lentet dalang. Eh. Dewe eh, eh. pancen jurnale kuwi lho, ben ora dalang. Kodak kok dindi lho. Gawanane karet. Ngerti, Ter. Ngopo kok perdel setel karo aku?